Strasbourg, mila bostehun eta hamazortziko ustailaen hamalaua. Uenak dia jada frau tofeo deitu handeia karikaz karika badabilala danzan. Alta ez da deuze berreziko spatzeko. Ustailaen hamalaua da, bena prefosta, ez da oano frantzian irautzaik agertu, beraz, ez da hartaz bosteko Alta frau tofeo sei egun eta sei gai aiko da danzan. John Waller istoialaiak dio, izerdi lapa, ei hartuik, hun eta besua kalde eta igitzen zutiala. Pentsa, sei gai eta sei egun lo egin gabe. Hua dantzan zabilala eta emeki emeki beste jenteike beheganatu zen. Hua ke, bermanean, dantza egitea dantzan, etengabe gabe dantzan. Behan ez berria harrigarria balin bazen, oano harrigarria gua zen, sei egin hoietan, beste berrogeita hamar bat jente juntatu zilaik frau tofeoei. Estrasburgoko herrigusiak hartaz baizik etzien hitz egiten. beste jente erdibilaizik eta izerditan etengabe gabe dantzan ikustia, orduko Elisa Buenzat etzen hun hargarriak eta herriko agintaiei zerbait egin zezaten galtegin zien. Haiek ordian, bedeziak bildu zutien, eta haiek ben jakitatez eran plazetan dantzan zabiltzan hoiek odola beuegi ziela eta nulazbait hostu behar zeiela. Ohar zientifiko hoien berme, udalak mina-minaekin sendatzia jabak izin. Estrasburgeko bigunetan oholtza bana jaikizutian, orkesta profesionalak behartu, musika jo eta jo ailitian, dantzaen bidez errandelako berrogeita hamar jente haien odola hotz ledin behin betikoz. Emaitzak ez ustekuak ekarri zutian. John Waller istoialaiak beti dio, ustaila hartako hoita bostian lau ehun bat ziela etengabe gai eta egun dantzan, izerdi, mehatz eta hunak odoletan etxakin zer azkenin berrogeita hamar kilo ezko hurtazi eta delako jundane gi saintiaren estatua bat eginazi izan zen, eta Strasbugeko kariketan prosesioniak egin zien eta dantzako gogua piztu zen bezala dezagertu omen zen bat batian. Ni bezalako paganoik balin bada guen zuren artian, jakin gi saintia jorteko mina dienen zaintzalia dela hatik zerrek debru dantza egiteko behar gorri hoi sortaz izian, ni horkestak isu Nahiz, egun eraiten den, sekale azian sortzen den, alkoloido baten ondoioz sortu zela bitxikeia hau. John Waller istoialaiak dio, orduko egoera sozialake ukentzezakela bere eragina. Gosia, mizeia, injustizia, handimandien harupuzkeia. Egunko egunian errealitate berdintxiekin bu egiten dugunaz geoz, zergatik ez gue beraz dantzan has.